mi amor, me ganan los celos. Como sigo sin vos, como vivo sin vos, tu boca es veneno. Como hago mi sol, te perdí de nuevo. Elegiste tu ego antes que mi voz y el calor de mi cuerpo. en nene bebé, mi cuerpo me duele. Siempre hay uno de los dos que quiere más. Te sigo esperando, digo ya no con locura mi alma, nene. Decirle al pasado que me deje en paz. Te juro que con tanto amor me matas. Comeme a los besos, caigo en tus redes. Que saque la pistola y que dispare ya. Yo muero por vos y vos por alguien más. ¿Cómo hago para olvidarte? Ahora que me superaste, me matan tus ojos, me mata tu vicio y tu tiempo me Ahora que me superaste, me matan tus ojos, me mata tu vicio y tu tiempo me parte. ¿Cómo hago mi amor? Me ganan los celos. Como sigo sin vos, como vivo sin vos, tu boca es veneno. ¿Cómo hago mi sol? Te perdí de nuevo. Elegiste tu ego antes que mi voz y el calor de mi cuerpo. Yo ya te di un montón de oportunidades. Ahora sos víctima de tus propias maldades. Mi corazón ya no piensa en tenerte. Ahora quieres volver tanta suerte. Mi vida, mi cielo, mi mundo es todo lo que yo te di, lo que él comprendí. Es que no sé por qué tiene que ser así. Tires al aire suenan para desahogarme. Quieres tenerme y a la vez quieres matarme mis besos, pero después de maltratarme. Jugaste conmigo, pero ahora quieres culparme. No es mi ego, es la regla del juego. ¿Cómo hago mi amor? Me ganan los celos. Como sigo sin vos, como vivo sin vos, tu boca es veneno. ¿Cómo hago mi sol? Te perdí de nuevo. Elegiste tu ego antes que mi voz y el calor de mi cuerpo. Como hago mi amor, me ganan los celos. Como sigo sin vos, como vivo sin vos, tu boca es veneno. Como hago mi sol, te perdí de nuevo. my mate.